com uma ressaca, dor de cabeça que não vai embora. Eu tenho uma coisa que eu sei que tu melhora. Toma, toma, toma de piroca, toma, toma, toma de piroca, toma, toma, toma de piroca, toma, toma, toma, toma, toma, toma de piroca, toma, toma. Você tá, ah, você tá, ah, ah, você tá ah, bucetão. Tá, vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão. uma ressaca, dor de cabeça que não vai embora. Eu tenho uma coisa que eu sei que tu melhora. Toma, toma, toma de piroca, toma, toma, toma de piroca, toma, toma, toma de piroca, toma, toma, toma, toma, toma, toma de piroca, toma, toma. bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão. Vai sarrar pros maloqueiro que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiro que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiro que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiro que tá com a peça na mão. Vai sarrar pros maloqueiro que tá com a peça na mão.